Bueno, kodek izeneko festivala, iraganen da endaian, borderline solmen fabrikan, eta honi buruz mintzatuko gara, Ander Fernandezekin kaixo egunon. Kaixo egunon. E, erranen dugu nokodek, aski festival berezia dela, e, bideogintza eta musika baitu uztartzen festival honek? Bai hori da ardatzen nagusia igual disiplinei dagokionez, baina badu baita ere e, publikoa eta artistaren arteko muga hoiek eh, austeko gogoa, ba, parte hartzaia diren proposamenen bidez eta bai, beti bilaketan edo diren eta behin bakarrik gertatzen diren proposamenekin badu baita ere eh, gauza berezi hori. Momentuan hortan gertatzen diren gauzak. Experimentaziotik ere duena. Bai, bilaketatik, e, publikoarekin konfrontatzetik, hortik da. Bai, hori da pixka bat e, eh, e, eh, hartatzen nagusia edo eta beti ere eh, beti ere irudia eta eta musikari garrantzia emanez. Esango dugu nokodek festivala bigarren aldiz endaian e, iragango dela, baina donostin ospatu hoi izan den festival bat izan da honakoa? Bai, bai, ibilbide luzekoko festivala da, ja nik ez dut burua, baina 2000 eta bederatzean uste eta zizela lehenengo edizio izan zela, eta lehenengo urteetan egoitza izan zuen donostiko guardetxea, alde zegoen etxe eh, kultural alternatibo hori, eta gero baita baitare zabaldu zen beste espazio batzutara. E, Eta hori da, pandemiarekin eta mm, utxunea egon zen, geldia aldia egon zen, eta gerora guk hemen ireki genuen, e, gertuko jendea, ba, ni ere aie, e, noko deken beste edizio batzutan parte hartutakoa naiz, eta nahi zuten berriro martxan jarri, eta, bueno, ba, endaiara ekarri dugu oraingoz e, jaialdi hau, bigarren aldiz aurten, bai, hori da berri polita, nik uste, ba, aukera baita ere ba, iparraldera ekartzeko proposamen horiek, eta aldi berean, ba, e, gure izaerarekin bat eginez, pues e, iparaldeko artistak eta hegoaldekoak nazteko gogo hori. Zer izango dugu aurtengo egitarauan? Ba, aurtengo <clears throat> egitarauerako gogoa izan dugu adimen artifizialarekin lan egiteko. Ez bakarrik, eh? baina mm, agian deigarriena dena hori da. Ba, Aztekor lako ibilbide sortzai, sor, sormen ibilbide bat proposatuko dugu, Orduan egongo da idazketa tailer bat, <clears throat> Oier Gilanek eh, gidatuko duena eta hortik testu motzak sortuko ditu parte hartzaileak eta testu motz hoiek erabiliko ditugu adimen artifizialari irudiak eskatzeko. Orain oso boladan dagoen kontua da, geroz eta mm, zabalagoa bihurtzen ari dena, edo geroz eta gehiago zabaltzen ari dena, bai txat moduan, bai irudiak sortzeko moduan, bai taiaia hasi ba, musika sortzen dituzte, baita ere sortzen dituzte. Bera sortik tiraka, e, tailerrean parte hartzen duten pertsonek sortutako testuekin irudia sortuko ditugu eta irudi horiek gero erabiliko ditugu Miriam e, Rizoma edo RZM-ek egingo duen zuzenekoa laguntzeko. Miriam RZM-ek e, gorputzean kokatzen ditu sensoreak, eta sensore, eta gorputza mugituz, sensore horiek itzikatu eta soinua sortzen du. Eta hortik, ba, sor, e, zuzeneko sormen bat egiten du, aldiro ezberdina izango dena, eta bere sormen hori, erdi gizaki, erdi makina sormen hori, mm, e, ikusiko dugu, sortutako, adimen artifiziala sortutako irudiekin batera. Ordan gauza nahiko bitxia eta, bai, bitxia eta interesgarria nik uste, baita ere gai berri hauek ikutzen dituelako, ez? Adimen artifizialari buruz, eta sormena, gure sormena, makinen sormena, nun daude mugak, eta nor da azkenean sortzaile, eta gai hoiek nahi ditugu pixka zaleratu, eta modu natural baten mai gainean jarri. E, tarte guzti hortan zehar, bostetatik sortetara, egongo da, ba, tailerra, bai idazketa eta bai irudi eta aldi berean mutoskopio izeneko instalazio instalazio bat. Mutoskopio da e, zinemaren hasieran sortutako makina moduko bat, e, flipbookaren kontzeptua duen zerbait, eta ba, e, zinemaren, ja, zinema izan baina lehenago, irudia mogimenduan, ez? Irudia ezberdinak mekanikoki mogimenduan jartzen dituen makina bat da mutoskopio hori. Eta horrelako instalazio hori hartzen digute gazteizetik, e, itziar gara luze eta lander baronak. Eta sortzeterdietan erdietan izango dugu aipatutako performantza. Miriam RZM eta irudiak. Eta horren ondoren izango dugu Lumiren kontzertua eta Lumi jarri dugu elkarrizketan e, nagore legarreta sortzaiarekin. Hernaniko argazkirari eta mm, arte bisualetako eh, artistarekin. Eta aldi, berriz ere, espreski larun baterako sortutako zuzeneko bat eskainiko digute. Musikak eragingo dio irudiari eta nagorek pentsatu ditu irudiak espreski musikarentzako. Hori izango da gabeko bederatzi terrietan, eta horren ondoren e, nokodek e, kolektiboko lagun ezberdinek sortu e, e, pentsatu dute olako musika eta bideoklip sesio bat. Orduan hor eh, Bordelain fabrikako pareta hundia izango da pantalla pantalla ezin hobea, ba, askotan e, ba, atentzio jartzen ez diegun bideoklip hoiek musikarekin batera, ez? Dantzagarria izango da festa giroan eta ba bideo hauek ikusteko eta hortaz gozatzeko. Beraz, e, eh, pantalla hundia pareta izanen da. E, Borderlineko fabrikanden pareta handi batean e, izango ditugu irudi guzti Bai hori da, e, iaz berdin egin genuen, ez dakit e, ezagutzen ez duren entzako ez dio ez esaten, baina gure pareta mugitzen da urtez urte, artista, artista bat e, gonbidatzen dugu urtero proposamen artistiko bat egitera pareta horretan gero finko gehatuko dena hilabete batzuetan zehar. Eta mm, duela gutxi arte Nina Garziak egindako marrazkia egonda pareta handi horretan, baina joan den astean duela bihazte, margotu genuen. Asmoa da urtero nokodek jaialdirako margotzea txuriz, horrela pantalla ederba daukagu, eta gero udan zehar beste artista batek eh, egingo du proposamen artistiko bat pareta horretan. Eta borderline ezagutzen ez duen horrentzat, esango dugu e, endaiako geltokian kokatua den e, leku bat dela e, aproposa ere zuentzako. hartu eman edo elkar lotze hori sortzeko, e, eta iparraldearen artean? bai bada gure bastioi estrategikoa. Hor dago geltokian, mugatik eh, oso gertu, hegoaldeko jendea topo zetorri daiteke, eusko trenen bidez, iparaldekoa trenez nahi badute, egia da, garraioen kontua gu e, e, askoz lotuago gaudela <laughs> erresago egoalderuntz, baina ea iparaldeko jendea ere bai gerturatzen zaigun eh, horrelako proposamenak gozatzera eta elkargune hori horri zentzu ematera, ez? Ba, bikain, ba, handar guztionekin geratzen gara, mi esker. Mi esker zueri